aku sendirian. <laughs> Ron aku iki pisan bebas makan makane ngetek ya, sing ngendang iku. Ya, <laughs> ya daripada ngelamun ditinggal bojo hmm, koyok modele baseman sakudang nek gelem tak turuti. Ya. <laughs> Koyok menang-menang dhewe lanang dhewe mutung 6 bulan ndak ketemu dapat patekna aku. Aku nek gak ketemu job iku pusing, tapi nek gak ketemu Basman gak peduli aku. <laughs> Iki ana pengumuman ana kerapan sapi ndek Madura ndek Pamekasan iki. ibu bojoku Cak Basman sing melok kerapan sapi. Tapi saiki dia tak ambil alih ae wis. Wong Basman minggat gak ono aku dhewe ae Jadi <laughs> Jarene panitia nah. Nek bine tak oleh melok kerapan nah. Aduh, pun ten peraturan e pak, betul nenten lah kan, lak lah kenapan sakti. Ya wis nah, gak apa-apa wis. Jadi hmm. lah akale mas. Ero <laughs> pernah ya jadi ini ya, aku tukang joki ya. <laughs> Lah ya apa nemulan gak joki bojo, joki sapi wis. Kula diakal nggih sak sapi kula tak jenengno brentik. <laughs> Eling-eling ente liwayate sapi brentik. Sapi kula wedok soale. <laughs> Kabeh musuhe sapi lanang-lanang, dek. Waduh, teger-teger gede-gede, dojo rajot, tengganteng pola. Tapi sapi kula mboten. Kula panjen milih brentik niki ayu brentik niki. <laughs> kula wedhaki sak kilo tak lereng-lereng kali kula. aduse lenga wangi dik lenga wangi niku del konyet eh duk lonyet apa sak botol niku kabehaken kabeh buntut-buntut sampai sikil kak kari dik kula kei benge sabang kula wedaki abang waduh pun melok-melok pendek, pendeke kula celaki padahal sapi niku lapun koyok celakan kula celaki male niku cek ketok kereng ngeten karo kula pun cari wasit nah ayo nah nggih pun kula nomor 5 mawon pak Terus. Pas musuh wedek dek nih, Aduh, menyala nih gue Lek gak salah setan kober jenengi sapi. Ganteng lah. Tapi kalau pun cili lokasi iku lah setan kober nih berhenti tak kono. Wah, tepak iki dek. Aku santai bareng setan kober iki musuh ambil berhenti aku tenang aja dek. Wasit pratrit, ayo mulai. kalau tenang mah prit. Pun melaku kalau santai mau cari wong. Nah, mangkane nek bine jono ora kerapan nah. Loh, tapi kalau setan tenang mawon. Bareng rada ado, pun ado kali kuno napa setan kober kula suwiti. Wong jenenge setan kober noleh. Lho, kok kaya suarane bojone aku jarene. Ditoleh kok brentet muni dinten iki setan kober. Alon-alon, Dik. Wah ini kesempatan yang baik buat saya. Langsung berentek tak tablek. Blok ngono lebih setan kober. Nggak longok sing nih setan kober. Oh pemarlena nakalan nih kuade asal ngak sing muni monen buatan brentek nih sing muni ku Marlena e, itu deh Pokok pun nomor siji lah masih kepake apa napa kalau nomor siji pun menang nomor siji. Waduh mungkin nih Cak Basman kerung be kalau nek kerapan sapi. Enak ini kalo tak ngiling sapi mawon sih. Waduh. Dong-dong. Tidak peduli, tidak ada laki-laki. Pokoknya saya harus bisa hidup ini. Hmm. Belajar mandiri saya. Lo lah elek kula niki anu lo Dek. Ikut persatuan apa nih gue Himpunan Wanita Karya. Hmm. HWK kula. Hmm. Tak ngidung ae, Dek, niku lo ditinggal wong lanang ngelamun sing boten moten. Aduh, lak pingin yo nopo. sampan kap sapine niku kesel punan. Ngeten iki lho. Kok Cak Basmanero bingung mek ndek. Nggih saestu. Bingung niki. Senak ngeten iki kok ketemu kanca-kanca napa? Ngeten iki kula wis. Paes tak model sak niki kula. Masih wetu wek mboten peduli tuwek e kula. Eling-eling tinggek kali wong lanang. Rambut tak berbagi tengkap selon. Hmm. Tak bikin keribu koyok nona 17 tahun. <laughs> Basma manek ketemu cek kepencut engko. Aduh, masalah. Duh. Kono eh, iki lha apa, Bek? Kone jok kumpul wong ini iki. Lo dia malah. Iya, tak rungono nopo kok nyanyi apa, Bang? Eh, menghibur hati, Dek. Oh, nyanyi ereng-ereng Gunung Arjuna. Lah, apa? <laughs> Ereng-ereng iku lo Dek, ereng-ereng oh, sate. Oh, sumari menang iku Uh -uh. Kono mari kerapan dah? Iya. Eh, Pono gak petuk paman. Ola oh, apa gak ngeneken pamanmu sak masuk buku. Eh. Wis nemu lan iki kamu. Mbok ba minggat benda karo jawane. Pokok aku sih tenang aku wis. Iya sing penting nyambut gede dhewe. Iya wis gak bingung-bingung. paman gak bener ditutno lak melok kejelungu, Pak. Iya. Bener ya melok pamanmu ta? Gak wis aku gak kompetna. Oh ya. <laughs> Aku boleh. Makane lho penapa anakane pamane peno. Aja melok-melok pamane peno rusak. Iya, ketularan wong. Iya, ketularan. Kadang-kadang muni kepedhok kepenak, oh, ketodok ngono. <laughs> Eh. Lah iya. Aku lek peno nyanyi apa ereng-ereng sapi. Ereng-ereng sapi. Eling eh, sapi ku. Apa? Oh? Sapi peno apa? Pacarku biyen lho. Lho. Nek pacar sapi? Sapi nah kok. Oh, sapi <laughs> oh. Sapi. Sapina jenenge ngono. Pacane peno jenenge Sapina. Ya perkara sapi ku sing dhisik kon ngedol, aku yo eman, sapi putih tak dijolno oleh pati, tak jolno sapi abang. Iyo. Sing kari iki perkara sapi ijo iku lho. <laughs> ono sapi mak ijo deh. Iku lak gaene kumkum lumuten pe oh, ngono. Makane, Mari ngono tak dol, saiki saiki bisa perkara njaluk arloji. Peno kok ijo? Eh, njaluk arloji. Arloji gak seneng. Sapi nek njaluk arloji tak peno tukokno ala Dik, hmm. regone piro arloji tukokno sing otomatis iki. Kumatis. Kumatis 2500 iso le. Ketok lak-lak kembiar. Wani wani sing iki lho be awet sing batu swidak lho. Lho, ono batu swidak iki. Ya ditambahi dhewe. Oh. Tambah watu pecelan apa ngono. Kene iki gak kangen paman ta. Wong ditinggal sing lanang mesine susah. Kok penuh seneng-senenge. Lha apa, Dik? Berarti lak durung pegatan sih. Lho gak pegatan aku babat tak umbar. Lha susah-susah. makane enak penobian gak tadi ambil aku aku kayak masih ditinggal lona gak bingung aku pokok aku sudah lihat sana mangan dewe tetep jalan lancar dodol juga dodol nongko apa oh. bingung iya tapi ya pikiran nabe lagi paman kita apa nasibe nasibe iya baba Aku iki ngene lho, Pak. Jane aku wis kepethuk karo paman. Lho, mbelani wong pamane panjene ponakane padha ae. Bareng tau peduk penuh jare teko doan rambut penuh saiki di Pulau Soro, pol kok nakal. Lho gak ngono kok tambah nom. Iki model model saiki, model eh, rok. Kok tambah nom? Lho iya nom rambuté. Iya. Heeh. Teko mburi kok cicak rawon. <laughs> Ngene, paman nek ponane setel panjene. Tapi lek wong ijen gak dikenekno panjene ya kurang anu perhatian wong lak kurang. Iya, nek ngene lak menarik perhatian. Sekira wong petuk sepisan iso kaya-kaya iso getepuk-getepuk. Iya. Ya, Bu. pasar Pabean. Iya. Kalau teko ngune sing ana gadis sweet 17. Tujuh belas tahun mm -hmm. ditut no iya. Pulang di titit barang tak tolek lo wis kae wujan. Iya. Aku dak gak bisa nakal dilak nek masih kae utahes jo tak ora. Iya. Kalo iya. Kan ana kartu lo kapok apa mana ketemu pamane Basman. Iya, gawe malangan ae tahes jo. Iya, <laughs> tahes jo tak ora. Kan ojire jo aku iki. <laughs> iya eh paman ngomong aku jane wis kate nang mule saking wedi wi peno saiki nduk gerdu ha nanti hansip iku klambine celanane entek saiki kan sarung rawak-rawak embon embulan <laughs> peno peno lo peno iku ojo ati ngono lo mosok ono pamane sarunge rawak-rawak dijarno enam bulan iki ya gelek penggawean gak oleh lah bingung ae ngono lho dadi mule awake rusak saiki nemen rusak e belumnya atas lho gatel. Sakno daging entek kari belung tok dek. Aduh sakno Lah mulai lek sampean ndek rasa sakno, paman ning kate mule, wedi lek sampean gak muring-muring, paman ning ngajak balen lho. Apa dek? Ajak balik. Ya balen tunggu dulu lihat saja nanti. Loh sampean ben ajak balen ta? Lho nek balene gelem tapi ndelok modele dhisik. Iya. Nek tantanane angel atau gak balen lho. Tapi gak, tapi sembarang isuk foto kok. <laughs> Loh. bengong ning dandani. Gak ngono, barang-barang sing dhisik kuwi sik wetu cuma dek iku ya ngloro ati kate nyambut gawe lah gak oleh penggawean awake sampe rusak tapi sembarangi jare gak kedol ngono lho be. Temenan lho. Iya. Nek digugu peno lho. Wis ta, lek panjen peno gelem nrimo paman ku tak culeke. Anu. Iya ya, iki? Tak celuke ngono lho. Saiki ngene lho tak deloke dhisik perubahane ya apa paman iki. Celuk ta? Iya celuken wis. Tak culuk ya. Iya panjene setel ponakane. <laughs> Oleh ale. <laughs> Boleh ale. Oh. Kok boleh ale oh. yo. Wong janjian ngono ae mantan ono man kok nang lah ngono. Iki main keplokan mbek lek gak lek gak dikeploki juwat iki lho. Oh, oh model kerajaan. Lha opo ae? Mun jare kodone ana plek-plek moro man. Oke, oleh ali yo. Sano tarsan aku. Lho ya, Pak. Kusek nemen pamit. Ya ah, kok tambah ndik kuwi nemen. Pamanmu kok tambah nglentro ngene lho. Tambah ndik kuwi nemen iki. Ngomong iso apa kon iki? mangan vitamin blas iki lho. <laughs> Eh ngomong iso apa kon iki? Wong lanang yo cemacem. Aduh, aduh. Aduh mek lap kelom nontone dolan. Lho, lho, pancet ae. Tapi ono jarene munding bebek saiki wis dipethokno penak sawangane koyo gak anu. Lho, ganti sawang-sawangane ngondol potongan kok bekelan ngene. Ya bone. Apa ngene iku ya apa pamane? Bone, ya bone. Ketemu wis ngenyek ngene. Iki ngetok-ngetokno nek awakku wis seger waras. Gak koyo peno. Apa? Peno atine peno mbok grogoti dhewe. Aku mbok tinggal mentet tambah bunder. Peno dolan sak beting aduh masak, kasihan, kasihan. Waduh, omongin sapari tiga ini kakihan. Kakihan. Oh, apa nana? Tak jelok toko buri potongamu. Gawe potongan koleksu. Wah, itu rambutnya jerongkok-jerongkok no rambutnya. Oh, oh, oh. Aku saiki tak basman tak kentengan. Ada. Keparawang saking aku ndak gelem, tak kek sitok aku. Delok aku sak atik suwean ki 8. Dia tak <laughs> timbek peno. Aduh, iya. ngene ndak oleh, ngene ndak oleh. Saiki ah. ada pasang aksi aku. Iya. Saiki kan zamane iku kak singkong ambek keju. <laughs> Masih pasang aksi tetep kaya ngono potonganmu kok iya, kendi. Ya, aku duduk tengah-tengah. Biasanya wong gak kepethuk 6 wulan ku ya. Ya apa? Ya apa? Kepethuk kok iso pecowan ae ya apa lah. Kalau aku krungu dhewe nek paman dihina. Nelongso atiku nek ngene atiku. Hah? rontok ronto atiku. Tak akeni. Salah kok wedok dhewe. Hah? Yo dadi apa lho. Tak akeni delok nek aku. <laughs> kasihan temenan dhek. Ya kok nek nemulan ora gapyuk ngono lho. Lah, gapyuk. Kono karepe gapyuk tapi sungkan dhek. <laughs> Aku gak piuk. Nanti dipiuk lah ya, gulung komen. Ini lah, itu paman ku kalah isin, Tak jadi aku gak digapiuk di sini ya. Kok gak digapiuk di sini lah. Paman ini wong lonang. Eh, wong lanang. Sawangan ini dinang. Kenapa kurang ya apa? Eh? wis balen wis petuk wong wedok iso kaya kesemek ngene lah wis seneng sih lho nek dolan balen balen udan pegatan tapi nek ndelok ucapane koyo ngono lho mung ah, sapiku ngelang sapa ah? sawangane sono paribasane apa apa cak terus gunting jalawu waduh terus sate kandis kani jemek waduh gak pusing perkara iya iya wong lanang milih tanding jemek oh, <laughs> oh. Lak kudanan iki jenenge. Ah iya sawangan iki koyo gegek mutok wong ayu. Rek iki ngono pari paribas sampe. Eh. Karepe ta, karepe mati ngoceh babah wis arno. Iki ngono gedhong prang-prang tau dadi. Watole iki padha omong ora acar to iki. Menah gedhong peno kalah pari paribasan iki. Ono oh. muni ambe gak serok gak sutil. <laughs> Gak serok gak sutil. Iya terus sing bekatokan. Cumplung <laughs> bekatokan. Waduh waduh. Aku sampe gak kentil. Aku sampe gak kentil. Ayo cumplung pangan bajing. <laughs> Kok oh, apa lho boleh ngajangi ambek bebekmu kon niki. Niki ponakan jenenge ponakan temen iki. Dadi sabar sabar ojo sampe anu lah gegeran maneh wong gak tau petuk kok ngono mbok ya sing mesra. Sabar sapa Sabar waktu tulis. Hah? Nyeluk ya Dimas, lah kene nyeluk Kakang Mas nak apik lah. Ya ya kita lu Dimas. Iya. Mau oh, potongane koyo mbok sing apik mbok ngarani. aku gak bluter koyo biyen, aku saiki setan tenang santai aku saiki. Hmm. Bapak pamanmu sing ganti bluter, aku pokoke tenang santai. Saiki tambah lemu saiki, tambah aku Nek dodol buah-buahan nek sing tuku arek 6 pringas, pringis. Goyang. <laughs> Ono temune sik diterusno. Oh, kalau wong dodol goyang. Nek sampeyan nek gak pringis, Cak, ate mingkem e, gak iso tawa, gak payu dagangane. <laughs> Oleh oh, ngono pirang-pirang dina ngintip, Pak. Jangan apa <laughs> kok lho. Ono jare 6 bulan. Wis ada mengira wisan, mengira ngintip. Tak dingke kalau kalau untuk goyang, eh, goyu. Penuh 6 bulan ku nandi ae, Man. Kok gak nyampe bebek blas ku nandi. Aku ngelang-ngelang jagat. Oh iya. Tak nokon niku. Iki yo apa persoalan cilok jek sampe. Iya iya terus terus terus. Dadi persoalan cilok sampe oh, oh, gede gedek Awak dikon gede Oh gede. Gede gede. Oh gede. Kok sadar bik pena yang ngono ya. Lah nek sale paman ya pena. Ya sak kena sak jane lo. iya. Wong um, apa iku munggo umur lak sak kena ah. hmm. usia senja. Ada eh. kagak macam Lah ya anake wong ijen gak koyo wong lorek. Wah. Oh. Wong loro. <laughs> Wong lorek ada no. Lah ya wis Ayo sing enak ngono ayo tak syuting. Ayo sing oh, enak pen syuting iku. Padane tak sekeni. Ngene lho tak basman yo. Saiki peno tak kakean macem gak pusing-pusing wis. Iya iya iya. Ngono lho. Penah. Saiki aku ndelok modele <laughs> penesaken. Ngene lho tak basman yo. Aduh sakno rek kali lu ngelip Ayo tak dusi cak basman. <laughs> Tak basman tak dusi ayo. Oh. Ya apa lho kali iki. yo. Iya. Aku jenenge ponakan lek ana wong tuwa. Heeh. Sapa wis ya. Ya ya ya lah diwadahi cek gak karet-karet. Ya apa diwadahi gak cukup. Sing hmm. barang rusak digenano maneh. Wis eh, ya hmm, padha nyari sipura. Iya iya iya iya. Iya iya iya. Apa Eh apa? Apa? Rusak oh, ri. Kan dikonco arek ambon. Ah? Eh? Arek ambon. Lho, lah peno sing golek kamar iki sing golekno kamar mesti. apa iya? Nene biyen jenengku Sapari. Ya saiki. Saiki tak le Bambang Siswanto. Oh iya. <laughs> Model-model kan iku ri. tapi ada yang belum ngono kaos teko <laughs> waduh malah apa ngelompoi lah ini ngeruding balik no pokoro ya nika lo terus geger sih oh, balik aku dikabiyo iwak pokoro kona gak salah beno deh beda apa saya masih anak ngini aja dinut mana lo cak basah iya iya iya iya mulai berholo teko mana iya iya iya iya pekecil iya rendi nah oh, rendi ada petean rendi rendi iya pas kan ini gak ngerai molo oh bujuk penai oh barang sibut kumono lo tenang Bob Marley nate. Iya, ah, iya. Iya lah, iya. Oh. Pangling, pangling. Susule balekno. Wis gak krungu kon, nyanyi jerit. Oh, iya iya. Ono nyanyi jerit kon iku lho lho. Warane lho kemlenteng. Kaya kenceng kita. Wedok wedok melok rapan sapi war. <laughs> Ayo teko nyambut gawe, sial lah nyambut gawe lho. Napa? Ya apa nyambut gawe utan-utanan golek wedi. Eh? Nyambut gawe golek wedi. <laughs> Apa apa lho berarti apa? Apa ya opo sih? Nek langsung ini langsung. Iya lah enak. Itu gledekan gledek cilik iki mek 2000. Iya bener bener. Lah aku nglumpukno wedhi ki oleh telung kebek. Iya ya terus. Tak lumpukno pinggir kali. Iya ya. Kenek ya. Iya. Lah ini awak. Apa? Udan teko. Iya. Bareng kali aku wedhi tak delok. Wedine balik nang gone dhewe-dhewe. <laughs> Eh, itu eh, nyabut kau yang ngono nek gak cocok yang ngono. apa-apa. Enggak eh, perlu nih lah, mbak. cocok ya golek pengen liyo. Iya, iya. Yo golekno sewan won ta apa lak iso. Oh, aja lah bali mana kene lho. Oh, kok ngene ku aku dagang ya, dagang. Waduh, oh. enak dagang. Enggak ya dagang. Kan awake saiki lemu subur dagang. Podho karo peno-peno lak dagang ya. Iya, dagang iki. Pancet dagang buah-buahan kok tak kon hmm. makne. Cuit-cuit oh, barang. Iya, jeruk, jambu. Nah, iki ya barang-barang Apa? Wong foto-foto. Apa foto apa? Oh, makelar. Iya, makelaran. Oh, iya, gak apa-apa, ya, gak apa-apa. Ya, sepeda, rek. Iya, iya. Malah koyo umuk lan. Iya. <laughs> Iya, gak, gak, ya terus. Ya iki apa? Tandur-tanduran aku sok-sok nebas ta. Oh, iya, ngerti aku lho. Apa? Nebas tanduran iki lho. Oh, nebas-nebas. Iya, nebas, nebas. Lagi aku apa perlu benar bas? Oh iya, apa apa apa? Tangi total po. Oh total po? Iya. Iku atau entek ya kan ya? Iya. Iya ya benar ya. Tapi jauh sak witi sak oyote, ngucek cukul mana ya? <laughs> Man, gua oh, lepas sak oyote. Tadi ketok witi ngawur lah, ya woi tok woi. Ya woi tok. Lek tukang nafsir bebek iki, lek wong lanang gak sih berarti tidak. Iya apa? Tirangwe, tirangwe cak, tirangwe. Mek sepuluh batang. Bolu batang wit ta? Ah. Bolu wit. Lah iya, kan iki tung batangan. Iya iya iya wit terus terus. Bolu wit, tapi wit anu pok gadung. Wah, enak. Enak nang. Gadung kabeh. Oh iya. Enak nang wis nah. Saiki borongane pira, Dak? Biasane kok tukune aku 500. Kabeh 10 batang ku 500.000. Iya. Aduh, kelarangan. Kok kena ku durung ngero. Wah, iku apa? Ojo repot gadung gak royo apa aku ki bek gaene dodolan kulaan. Nah, tapi aku lan butuh saiki, Bu. Lah nek ro buktine pencite kono ini sak tombok dhisik. Contoh. Kok niku tak tapi sampe. Ya pengen ngono lho, pancen iki contoh. Iya. Saiki lek gak percaya lek gak ono buktine ngono lho. Saiki ki macem-macem jenenge buah-buahan mesti bawa contoh sito. Hmm. Kaget tengko iku gadung maling. kerugian. Ya emang nang dudu entuke nemen jek mampu-mampu iki. Lah iki ae nek wae gembel ya ditapak. Lah nek lek ana bukti niku gampang. Lah kuwatir apa lek ana gadung kepuntir barang iku. Eh, eh. Gadung apa gadung kok kepuntir. Gadung kepuntir kok apa kata lek. Oh gadung male. Lek cerita iku nek gadung kepuntir. Oh iya. Iya iya. Kene ri gak perkara podok lek paman iki. Iya iya iya. Masih bebek gak podok, masih ana dagang liyane. Hmm. Apa mik-mik sing rada rewel-rewel. Eh, lho, kon masalah Kalau punya apa, bahkan servis lah ini kula. Ini kula sing kolak-kolak kolak-kolak botol barang itu. Gelem kok. Loh, gak sing penting lah hasil ya, Ri. Gak besi-besi tua gelem lah, bener-bener. Masih bandai gelem. Gelem. Pula ban haji, ban awi. <laughs> Bantono. Ini tata ini Dewi Bantono. <laughs> Ngawur lah, kalau kula, waduh. Pokoke hmm. segala ditangani. Apa delok ron dhisik ta, Pak? Ya enak didelok, Cak. Ayo nah didelok nah. Soal delok iku gampang. Nah, terus saiki ambek paman rene ngono dhisik dhuwit sik ana pentek. Dhuwit piye ana sih? Lah ben ya apa ngono Eh, Cak, ya apa sih Cak iki, Cak? Oh, gak nggowo. Nek dhuwit aku sih ono, Cak, jenenge wong dodolan sedia terus. Wong wedok gemi ambek dhuwit. Iya, terus? Awalan ambek kedua intinya kal dhuwit Lah saiki nek nek ana duwike ya tafsiren lu gampang tak golekne dhuwit ngono. Iya to ono, Cak. Iki gampang kene sik ono. Ono pira kok? Ono pira? Kene kene ya. Ono pira? Pira, yo ono Oh, kunci kok sik dah. Ono pira? Lah iki ditangi ponane peno. Ayo. Apa-apa? Eh, ono pira? Lah iki ono 500. Iya iya terus iki aku ditang wong kono 1000 tambah 500 maksudku. Lah, <laughs> ngono ku. Ndak mlenyo tambahan kon niku. Lah aku ora. golek peno sing ngondo po ya sing iku li aku. Iya. Sampeku janji lho ya. Ya apa ya? Ya po mek cukup poe tok. Iya iya apa meno tuku sak kaya toyo tisak lemah-lemah barang lak gak duwe lemah. Tapi gampang ya. Tekor duit gampang tak delok barang mas-masan no malah ono to. Mas kan sing dicari mati. Mas apa? Mas apa? Mas apa? Oh, mas kabu. Sapa iki gendeng sapa iki? Mas mas-masan barang-barang. saiki cari urusan apa poh iku cek delok dhisik tapi aku saiki sing ngusung aku saiki janjian man durung ya iya iya dulur wonge iya iya iya pendalian duduk ah duduk ah terus seksenono cari hmm. saiki aku ngusung iku ge keranjangan apa sak persenan 10 biji ya apa lho ya ngono ya ya apa enteng lho iki kula wong liya iku ya 10, eh sak pikul iku persenan sepuluh poin sepuluh biji po si oh. ya ongkos si telung ewu lu ya oh, jadi ongkos lu ada ongkos mana mana sepuluh pikul lah kari telung ewu ping sepuluh aku lihat di Kalimantan ini sak pekul iku loh sate aku kok kan padanan Kalimantan lah ini kan nantur kok ngono jokruk bandari ngawur lah itu waduh mencici lu sing bandar ini sing wedok kok sing anak mencici ini kok paman aku iya tapi ngono sih man aku <laughs> Ya apa lo? Karepe ngene iki, njaluk njaluk persenan pola ya, tenan balik nang. Pira bayar pira sak pegol ngono lho. Wis umume pira ngono mbok apa. Nek aku nek borongan iku ya borongan kabeh ku, kan nek timbul pikul lan Iya, Ha, sak pegol iku 5000. Hah? Ya cae. Nek kok tak balang Pekel lima ewo. Aduh, tak angkat dewe mek bojo kue. Mekel apa iku? Mekel apa kan? Mekel jeding. Wah, oh. oh, ngawur lah. Iku bisa nusok mekel jeding ini. Epa Sabar iki dublek kok sabar iki. Ya opo sing kudu riyetan. Pantes piro? Iki borongan aku nari bebek lek paman lek paribasan pang ala wite kene. Iya ah. iya iya. Paman nak cita saya iki. Tidak ada urusan sama saya. Bebek ae ya opo boleh ngajarkan lho. Kak ono lek bebek sampe gelo lak dadi kiri. Iya iya iya. Lek ono lak sik dulur. Iya iya iya. Pamane ono apa jenenge? gelang pudel apa sini kok kecemplung oh iya iya iya iya iya iya oh iya kena beri patah mas kecemplung gak manggolek aneh tapi nek mas bodong lah rep eh, di patri <laughs> di patri iya sambung aneh kok di patri oh iya iya iya lah saya ingin ini be dike borongan apa dike pikulan aku tadi aku muli mesti sama ya tadi bojo pun lagi dike borongan tak apa ya apa sih ini lo karpe pokoknya borongan dia dipekul mau diosong mau si cici-cici gak lo jalan pokoknya teko omang dulu sampai dulu ciri pokoknya sepele. Iya, iya, iya, iya. Ya, Sampai ciri pokoknya sepele. Iya, iya. Kakungan. Iya. Mm -hmm. Kaku ku elek man, mergo lak kececengan. Lah kek pian lho? Iku kene setrum ta iku. Mung Kayak bener lek lagu lak gagem gak wis dengkek. Mawur ae. Saiki borongane piro, Be? Lek eh, telung lima wit itu puluh wit puluh wit puluh wit itu nak panggil apa enggak wit tak dulu curu wah ini lah dicili wit dulu curu Iya. Nek sawet iku, nek sawet iku pating gem lan tom akeh. Sing ki Eh lho, tapi kok gak pentil. Masa wak, kon walemu goblok diarani bit boy mang anak pang itu lagi lucu gini lo. Ya lah kloto. Gede-gede. Gede. Ya sebab itu kan mentile bareng. Iku iku gak ada pentil yo. Lha ana pentile yo nek gemandule ndule akeh kabeh wis Oh, wong pentil. asale to ku yo. Eh rek ngono asale pa ku ngembang. Yeah. Mari ngembang mentil. Eh pentil, pentil. Mari lu uwo, mbok tangi lho, tangi. Lah sing didol apa sak pentile engko aku ngusung lak karo. Lah poe tok, iku kan poe iku rata. Iku nalika taun pira ya? Wah, tahun nalika. Wis wis kok iki sedoku lah. Ana apa ngomong apa tok iki? Pentile kan metu tahun 565. timbang geger mburi malah wis tau nek geger ngarep ora geger ngarep ayo ngarep ono geger ora oh, apa ora <laughs> geger temenan kok dikono iya bari bari iku koetok yo iya iya dionjaki lus kulite diguak pelok diguak sing tak usung koetok lho ya apa tak kulite kok yo kita ngomong di <laughs> lah tak kulite lah dionte ngono ya pati digawe buat dalam kaleng bae balen kecap ae narujaan tepas entek ya sak kulite sak teloke woto yo pengen sak telut-telutune bapak kawo diimbu teko omah ngono lho ngerti ya apa sak imbune aku mikul sak imbune sak matenge. Waduh sak matenge bareng kok. Lho, lak yo apa iki? Kalian talak penora rugi dah. Nek mateng mbok apakno to San? Kok tak imbune aku dhisik. Heeh. mateng tak gono ma peno. Oh, akeh entek ya ojo. Ojo ojo akeh entek. E, iki sida dituku tanggane gak tak kenong liya lho ya. Eh, akeh entek. E, tak kenong liya e. kuwi soal penganyangan jajan. Yo yo yo yo nyangen dik. Nah. Apa sak juta? Lho. Apa? Lah wek Waduh Aduh, ana apa sak juta? Nyangan nyangan njaluk 500. Disungkruk ta? Iki sing ngundhuh peno dhek ya. Eh? Aku trimo ngusung Aku sing ngundhuh dhewe ae sih. Ya peno sing ngundhuh aku. Ya alah lo, sak enung jenenge pamane peno ya kerja sama ngono lho. Lek iso, aku lek ngusung tok sanggup man. Lek oh. nyungkrung-nyungkrung no iso. Ya wis aku menek, tak gak semudun aku nek menek. Ya Allah.